Батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати, батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати. І дубом зеленим там лежить постане свяженько ранений, ой у лісі лісі, під дубом зеленим, там лежить повстане свяженько ранений. І як прийшла до нього, рідна мати його, плаче і ридає, жалує його, Я прийшла до нього, рідна мати його, плаче і ридає, жалує його. Ой, сину ж мій сину, вже навоювався, без правої ручки, без ніжки зостався, ой, сину ж мій сину, вже навоювався, без правої ручки, без нічки зостався. Мами ж наші мами, не плачте за нами, не плачте за нами, тими сльозами, мами наші мами, не плачте за нами, не плачте за нами, гіркими нами, батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати, батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Ой, як мати сина, свого поковала, на його могилі слова написала, ой, як мати сина, свого поковала, на його могилі слова написала написала, на його могилі слова написала, слава Україні, всім героям слава, на його могилі слова написала, слава Україні, всім героям слава, батько наш Бандера. Україна мати, ми за Україну будемо воювати, батько наш бандер. і за Україну будемо воювати. Слава Україні! Героям слава!